Сепак денес ќе сакам да одговорам на едно прашање што, не, што остана неодговорено од предходната среда, кога брат Зоран раскаже оно искуството со албанецот што му дошол на врат и го предупредил како треба да сведочи на суд, односно да внимава како да сведочи на суд. Интересно е, јас се зачетив, зашто порано не го знаев ова, дека вакво нешто се случило. Но потоа брзо сватив зашто тогаш бев одсутен, не бев тука. Ако било во времето на Бучковски, како што рековте. Па ја сагал по, по тој повод да се подсетиме на еден интересен старозаветен настан, кој што мислам дека поодамна, веќе неколку години, не бил предмет на проучување од ова место. И за таа цел ќе повикам да отвориме во првата книга на царевите, двадесет и втората глава, Прва книга за царевите, 22 глава. Ако сме таму, можеме да почнеме и да видиме зашто станува збор. Првиот стих кажува Изминаа три години без војна меѓу Арам и Израел, вели овој превод. Што е тоа Арам? Арам Точно. Арам е името на Сирија на нивниот арамејски јазик. Зато се вели арамејски. Арамејскиот јазик е јазикот на Арам, јазикот на Сирија. Три години без војна. Израелците и сириците значи, војувале од секој пат. До ден денес. Многу актуелна тема. На третата година, јудејскиот цар Јосафат дојде кај израелскиот цар. Што значи јудејскиот цар? Значи царот на Јужното царство. Бидеќи во тоа време, Божиот народ бил поделен во две држави, Јужното и Северното кралство. Во јужното цар бил Јосафат, значи во Ерусалим, каде што бил и Соломоновиот храм, каде што било свештенството, жртвите и така натаму. Целото еврејско богослужение. Во Северното царство цар бил кој? Цар бил Ахав. Бидеќи неколку глави пред ова зборуваат за Ахав, зборуваат за Илија, зборуваат за Језавела. И се уште е Ахав, цар на Северното царство во 22 глава. Значи, Јосафат му дојга во посета на Ахав, јужниот во посета на северниот, јудејскиот во посета на израелскиот цар. И сега третиот стих ни кажува, Израелскиот цар им кажа на слугите своји. Знаете ли дека рамот во Галаад е наш? Колко интересно прашање. Значи, замислите, ние сме северно, Северна Македонија, например, не дојде некој од Јужна Македонија на посета, и се ние да му речеме, знаете ли дека Солун е наш? Ахав се занимавал со такви мисли. Ахав се занимавал со политика. Ахав не бил Божи човек. Се занимавал со политика. Ништо чудно, што започнал разговор на една ваква тема. Знаете ли дека рамот во Галаат е наш? А ние толку долго молчиме и не го земаме од рацете на арамејскиот цар. Значи, рамот бил во рацете на Сирија, ама Ахав си го смета за свој, за израелски и сака да си го врати. Како ќе си го врати? се разбира со војна, со војска. И му рече на Јосафат предлог, ке појдеш ли со мене во војна против рамот во Галаат? Значи повик за сојуз, за коалиција. Јосафат му одговори на израелскиот цар, како што одиш ти, така и јас. Како твојот народ, така и мојот народ. Како твоите коњи, така и моите. Јосифат покажува добра волја за соработка. Нема проблем. Рамо до рамо со тебе и со твоите војници. Но Јосафат, за разлика од Ахав, бил богобојазен цар. Да се започне војна, па махар и за територија или град кој што со право можеме да го сметаме за наш, не е мала работа. Крвопролевање, жртви, мнозина ќе загинат, не е мала работа вредили да загинат човечки души заради нешто овоземско? Има ли барем, има ли барем некаква повисока цел? Дали е барем во согласно со Божијата волја? Денес кога започнуваат војни, <clears throat> луѓето не го прашуваат Господ, безбожници, дури и председателот на Америка, Едноставно, како и Хитлер, се наоѓаат изговори. Е, полјаците ова ми направија, затоа ја на Полска. Или овие ова ми направиле. Секоја е лесно да се најде изговор за започна војна. Многу лесно. Јосафат уште му рече на израелскиот цар, прашај денес, што ќе каже Господ. Со други зборови, јас, да, рамо до рамо со тебе ќе се борам. Каде што одиш ти, така и јас. Како твојот народ, така и мојот народ. Ама, ако Господ сака. И тоа е многу важно. И ова е многу важна лекција за било каков сојуз, за било каква коалиција, дури и за брак, како еден вид сојуз. Ако Господ сака. Се разбира, Господ сакал двете царства да бидат во мир и во добра волја, да соработуваат заедно. Меѓутоа, дали и во овој потват, дали за нешто што било само кеф на северниот израелскиот цар, Дали во сето тоа имало Божија волја? И што направи Ахав? Шестиот стих вели, Израелскиот цар ги собра тогаш пророците, околу 400 души. Замислите колку многу. 400 души биле пророци во Израел. Ова како еден вид пророчки парламент да постава тоа. И ги праша, да одам ли во војна против рамот Галатски или не? Што одговорија тие? Парламентот, што му одговори? Или Конгресот, ајде да речеме Конгресот по-американски. Оди, Господ ќе го предаде во раците на царот. Кога Буш го прашуваше Конгресот дали да го нападне Афганистан, па потоа 2001, 2003 дали да го нападне Ирак, И двајца адвентисти, што биле членови на Конгресот во, во времето на Буш, едниот од Републиканската, другиот од Демократската партија, и тие велеа, оди, гласа за, гласа за големи беззаконија, што потоа се случи во земјите на Средниот Исток. Четиристотени пророци му велат на Ахав, оди Господ ке го предаде во раците на царот. Зошто го рекле ова? Зошто вака му рекле на, на Ахав? Овие четиристотени пророци. И било страв поинако, може на одговор. Втор одговор, зато што знаеле дека тоа е волјата на царот. Знаеле дека тоа е кефот. И секогаш е политички коректно да се оди во согласност со волјата на они што е на власт. Така постапуваат и судиите во Македонија за време на било која влада. Како да не се замериме со власта? Како е волјата на власта, така да постапиме, тоа е најсигурно. Дали овие пророци биле Божи пророци? Сега за сега не можеме да кажеме. Може би биле. Рекле, оди, Господ ке го предаде во раците на царот. Мегутоа Јосафат се сомневал. Не бил задоволен од 400 гласа. За. Со што не бил задоволен? Па нели биле пророци? Јосафат нешто се сомневал, нешто го мачало во совеста. И седмиот стих вели, Јосафат праша, нема ли тука уште некој пророк Господов? Пазите, до сега никој не е рекол дека овие 400 биле лажни пророци или дека не биле господови пророци. До сега такво нешто не прочитавме. Мегуто Јосафат не бил задоволен од дивниот одговор. очигледно нешто не штимало, нешто било премногу лесно. Ахав сака да оди во војна и овие велат та оди. Го благословуваат. Нешто не штима. Да нема уште некој пророк Господа. Та преку него да го прашаме Господ. Чудно прашање. Зарам 400 гласа не се доволни. Зарам 401 ќе го убедат. Да, затоа што тој еден е вреден. Господ е на страната на малцинството. Не е тоа закон или правило. Но најчесто тоа било случај. Зошто? Затоа што мнозинството најчесто оди по погрешен пат. Широки се вратите, и широк е патот кој води до смртта, рече Господ, и колкумина одат по нив. Мнозина одат по нив. Мнозина влегуваат низ тие врати. Израелскиот цар му одговори на Јосафат. Има уште еден човек, преку кого можеме да го прашаме Господ. но јас не го сакам него. Сурски зборови, тој човек мене ме нервира. Јас тој човек го мразам. Зошто? Зашто не прорекува за мене добро, туку само зло. Каков ли да е? Каков ли е овој пророк кој што против Ахава прорекува само зло, а ништо добро? Гледа некој лош човек. Можеме да се замислиме како бил квалификуван од страна на тие 400 души. Кој си па ти да му се противиш на царот? Па ти си отпадник, па ти си бунтовник против власта, против авторитетите, од Бога поставени, помазани, Па ти само критикуваш. И така натаму, и така натаму. Или како што му рекле на Илија, самиот Ахав, ти си оној што носиш неволја на Израел. Конкретно тоа беше таа три и пол годишна суша, кога не паднала ниту капка дошт. Зошто и Михеј синот на Јимла, вели овој превод, бил како Илија таков пророк. Пророк што Ахав не го сакал. Пророк кој што на Ахава му прорекувал зло. Само зло, вели тој. Никогаш добро. Јосафат рече, царе, не говори така. Израелскиот цар повика еден дворјанин и рече Оди поскоро по Гимлаевиот син Бихеј. Израелскиот цар и Јосафат јудејскиот цар седеа секој на своето седиште, облечени во царска облека, на площадот пред портите на Самарија, и сите пророци пророкуваа пред нив. Самарија беше главниот град на Северното царство. И сите ови 400 пророци беа пред двајцата цареви на площадот. Интересно е, се споменува некој си Кенаанов син Седекија, еден од тие 400 пророци, кој што се направил железни рогови и рече, внимавајте, значи, Не било доволно само да се гласа или да му се даде благослов на Ахав. Оди, Господ ке го предаде во раците на царот. Туку тука имало цел еден театар. Значи, Седекија си направил железни рогови и рече, вака вели Господ, со овие ке ги бодеш арамејците додека да ги истребиш. И во Господова уста ги става овие зборови. Нешто слично ке се случува неколку века подоцна во времето на пророкот Еремија. И тогаш ќе имаме лажни пророци кои што во Божио име ќе кажуваат работи што Господ никогаш не ги кажал, бидејќи Господ нив никогаш не ги испратил. 12 стих па вели, и сите пророци го пророкуваа истото, велејки, оди против рамот Галатски, ќе има успех. Господ ќе го предаде во на царот. Господа ја благослови Америка. Нека нападне било каде, се ќе биде во ред. Ке има успех. Така размислуваат и денешните вжештени глави, кои што секоја недела, а некои и секоја сабота пеат песни во Господова слава. Што се случува понатаму? Доаѓаме до клучниот момент на целата приказна. Гласникот кој беше отишол да го повика Михеј, му рече. Да внимаваме што кажал гласникот. Што му вели гласникот на единствениот Божи пророк? Еве, зборовите на пророците едногласно му предскажуваат добро на царот. И твојот збор нека биде согласен со зборот на секој од нив. Искажи и ти добро. Значи, Зоран, тебе само ти рече, пази што ќе зборуваш, така? внимавај што ќе зборуваш. На некој начин, мене тоа ме подсети на ова. Внимавај, Михе, што ќе зборуваш. Еве 400 пророци, сите едногласно му предскажуваат добро на царот. Се е добро, се е свечено, се е весело, се е радосно во Самарија. Немој сега ти да ја расипеш таа убава атмосфера како што знаеш. Кажи и ти, барем денес, кажи и ти исто. Кажи и ти нешто добро. И од Михеј беше побарана значи, една политичка коректност, да се подржи царот во својата непосветена, несвета желба да започне војна која што Господ не ја наредил. Мисле тоа пак ги одговорат на Михеј. Се колнам во Господ, вели овој превод. Ке го кажам она, што ќе ми го каже Господ. Ке зборувам вистината. Ке го зборувам само она што Господ сака да го кажам. И никакви закани, никакви предупредувања не може тука да помогнат. Ако Господ сака да кажам тоа што ќе го кажам. Со други зборови, Михи му најавил на гласникот да не му продава политичка коректност. Бидеќи тој го зборува само она што Господ го кажува. А за последиците нема е гајле. Или вистина ќе видиме какви ќе бидат последиците. 15 стих вели, кога дојде кај царот, значи во Самарија, овој го праша, Михеј, да одиме ли во војна против Рамот Галатски или не? Много едностано прашање. А тој му одговори, оди, ќе има успех. Господ ќе го предаде во раците на царот. Зашто Михеј одговорил вака? за да биде политички коректен, за да биде во согласност со предупредувањето на гласникот, Веднаш гледаме дека царот сватил дека Михи овие збори ги кажал во иронија. Според царот, Михи секогаш му превекувал зло, а никогаш добро, А сега одеднаш звучи како да е добро. Ама знал дека не е така. Бих го кажал оно што царот сака да го слушне, ама царот бил доволно паметен да знае дека ова Михеј не го кажал од Божија информација. Тогаш царот му рече, пак ли да те заколнувам да не говориш ништо освен вистината во името на Господ? Интересно е, значи имало и поредно случаеви кога Михеј се поигрувал со царот. Прво ќе го кажам она што царот сака да го слушне, и кога царот ќе сватал дека тоа не е тоа, и инсистирал да дознае што е Божијата волја, го добивал она што не му било по волја. Зошто Михи пророкувал секогаш само зло за царот, според неговите зборови? Зато што царот секогаш го сакал она, што е спротивно на Божијата волја. Но интересно, Ахав бил таков цар кој што сакал да знае што е Божијата не бил задоволен со ласкање, сакал да знае што е Божија волја. За самиот, за самиот расипан цар Ахав, 400 гласа на левата вага биле нула, 400 нули. Толку вреди демократијата во Божи очи. Кога е вестината во прашање, еден глас на страната на вестината тежи повеќе од 400 гласа против. И овој пат Михи ги кажува вестинските зборови. 17 стих. Тој одговор, гледам сите израелци распрснати по горите како овци, кои немаат пастир, зашто Господ рече, Господар немаат, секој нека се врати со мир во домот свој. Интересно. Какви понижувачки зборови за Ахав. Че Господ вели на израелците, како да им вели, вие немате цар, вие немате водач. Затоа подобро отидете си дома со мир. Вие сте распрснати како овци кои што немаат пастер. Израелско цар му рече на Јосафот. Не ли ти реков, дека тој не пророкува добро за мене, туку само лошо? Да застанеме за моменту сте еднаш. Ахав бил доволно паметен да разликува кога Михеј во иронија го кажува она што тој сака да го слушне, а кога на вистина ја кажува Божијата волја. Јахав бил таков цар кој што се грижал, значи му стало до тоа, се интересирал на вистина, искрено се интересирал да знае што е Божја волја. Не бил задоволен само со ласкањето. Но кога ќе чул Божијата волја, Тоа го, го нарекувал зло. Тоа го нарекувал лошо. Зошто? Затоа што неговата волја секојаш била спротивна со Божијата. А Михеј одговори и рече, не така, туку послушај го Словото Господово. Го видов Господ како седе на својот престол, и целата небесна војска стоеше покрај него десно и лево. Се забележите го овој фрапантен настан, кој што се случува позади завесата на невидливото во духовниот свет. Целата небесна војска стоеше покрај него десно и лево и Господ рече, кој ќе го наговори Ахав? да оди и да падне во рамот галатски. И еден велеше вака, а друг инаку. Еден дух пак, значи еден ангел се вели тука, еден дух пак истапи, застана правителството на Господ и рече, јас ке го наговорам, а Господ го праша како, тој одговори, Ке излезам и ке станам дух што лаже во устата на сите негови пророци. Другите преводи велат ке станам лажлив дух во устата на сите негови пророци. Господ рече, ти ке го наговориш и ке го исполниш тоа. Оди и направи така. Ова е визија, пази. Ова, да не го сватим. <laughs> како да е Господ коалиција со злото. Ова е визија. Но факт е дека паднатите ангели пред крстот имале пристап во небесите творови. Тоа е, со сигурност го знаеме, од вдахновени извори. После крстот тие се разобличени, демаскирани и никој повеќе не ги сака во небесите дворове, ниту близко. И ете, продолжува Михеј, Господ сега допушти лажлив дух во устата на сите тие твои пророци, но Господ искаже за тебе лошо. И овој Кенановиот син Седекија се доближи, го удри Михеј по устата и рече, како зар излезе од мене духот Господов за да говори во тебе? се навредих седекија, зашто Михи искажа седошто сосем спротивено на неговото. А Михи одговори, ете, ти ќе го согледаш тоа во оној ден која ќе бегаш од една соба во друга, за да се сокриеш. Михи му искажа пророќство и на него, што ќе прави он кога ќе биде распрсната израелската војска и поразена во рамот Галатски. Тогаш израелскиот цар рече, земете го Михеј и одведете го кај заповедникот на градот Амон и кај царскиот син Јоас. И кажете, вака вели царот, затворете го овој во темницата и хранете го со малку лепи вода додека не се вратам со мир. А Михеј рече, ако се вратиш со мир, тогаш Господ не зборувал преку мене. Страшни зборови. Што се случило? Кој бил во право? Внимавате да бешме ние израелци во тоа време. Значи, немаме ние Библија пред себе. Да бевме само ние присутни таму. Што ќе мислевме? На која страна ќе застанеш? Кој е во право? 400-те пророци, кои што велат вака, го подржуваат царот или овој Бихеј. и деветиот стих вели, потоа Израелскиот цар и Јосафат, јудејскиот цар, тргнаа за рамот во Галаат. Сепак тргнаа. Израелскиот цар му рече на Јосафот, јас ке се преоблечам и ке влезам во борба. Со изборави, зборови, ке, ке се престорам во обичен војник, да не ме знаат. А ти облечи се ги царските алишта. И Израелскиот цар се преоблече и влезе во борба. Што сакаше да постигне со тоа? Темек, сите ке мислат дека Јосафат е царот, пошто тој е облечен во царски облики, А јас сум обичен војник. Има шанса да преживеам. Ахав се плашал. знал дека Михеј е Божи пророк. Да, и тоа, и тоа. Ако некој цар треба да погине, нека биде Јосфат. Јас да куртулам, неко може. Меѓутоа, иако така пробал да се скрие од сириците, од, од арамејската војска, сепак не успел да се сокрие од Божијето око. Пак, макар како да бил облечен. Или во било која борбена линија да се наогел. 31 стих вели, А рамејскиот цар им заповеда на заповедниците над колите на број, беа 32 велики. Не бите се ниту со мал, ниту со голем, туку само со израелскиот цар. Само него да го ловите, со други збори. Заповедниците на колите која го видоа Јосифат помислија без друго, тоа е израелскиот цар. И се свртаја против него за да удрат, да се судрат со него. Но Јосифат почна да вика, И заповедниците на бојните коли кога видува дека тој не е израелскиот цар, се иставија од него. Значи, го препознал со тој зборува. Дека не е Ахав. А еден човек случайно го запна лакот, е тоа случајно. Е тоа случајно. Како и во темата за ждрепката. Кој е господар на случајностите? Има само еден господар кој што може да го контролира тоа што го нарекуваме случајно. А тоа што ниту човекот, ниту неговата наука немаат контрола. Само Господ е господар на случајноста. А еден човек случајно го запна лакот и го рани израелскиот цар низ шевовите на оклопот, колку претизно дори а царот му рече на својот колар, врти назад и извади му од војската, бидеќи сум ранет. Но во тој ден борбата се засили и царот стоеше во колата спроти арамејците. А вечерта умре. Крвта од раката се слеваше по колата. Со други зборови, Ахав не успел да се врати дома, жив. Умрел на пат и се уште мртов крварел, додека колата се вракала назад во Самарија. Да бевме ние во Израел во тоа време, ние немаше да знаеме онака, освен ако го познававме, бихе и лично, освен ако Божиот дух беше и во нашите срца. Да бевме само обични наблюдувачи од страна, Ние не можете да знаеме кој е во право се до овој момент. Се дојка не се исполнија неговите зборови. Ако се вратиш во мир, Господ не зборувал преку мене. И кај дисонце беше објавено по целиот логор, секој да се оди во градот свој, секој во земјата своја. Така умре царот и беше донесен во Самарија и го погребаа царот во Самарија. Нема потреба да се чита понатаму. Нека оваа лекција биде и за нас. Денес подсетување дека Господ е на страната на вистината. Господ е на страната на правдата. Господ не е на страната на мнозинството. Што сака Господ со оваа наша држава? До некаде можеме да знаеме. Меѓутоа, што и да се случи, бидејќи нашите водачи редко се на страната на правдата, иако денес барем председателот е, фала на Бога, Но сепак редко, редко, редко. Така е во овој свет. Така е во политиката. Така е во демократијата. Што и да се случи? За нас ќе биде најбитно да се запрашаме и да истражуваме, да испитуваме што сака Господ со мојот живот. И каков е мојот живот во со Божијата волја. Нека му е фала и слава вечно. Амин.